înțeleagă și te vorbesc cu oamenii între ei. NAO va fi astăzi de la ora 13 în sala Marea Primăriei Municipiului Iași. De la bună dimineața Iași am transmis pentru știrile DGFM Denisa Grigoriu. Gabriela Talaba a reușit să o învingă pe Eugenie Bușar, românca de pe locul 272 WTA. A câștigat în fața favoritei numărul 3 de la turneul ITF Templeton din Statele Unite. Ne spune scorul Ovidiu Pețenghea. Gabriela Talaba nu a jucat niciodată în turnee de circuit WTA, însă a câștigat meciul cu Eugenie Bușar în primul tur de la ITF Templeton, în 3 seturi cu 6-4, 4-6, 6-4. Gabriela și-a încheiat în 2018 studiile universitare de la Texas Tech, unde din ianuarie 2015 a fost fost studentă la management sportiv și business general. Jucătoarea română a încasat 57.000 de dolari în întreaga carieră, dintre care 18.000 în acest an, în care se află în căutarea primului titlu ITF. Pe 19 februarie, Simona Halep a învins-o pe jucătoarea din Canada la turneul de la Dubai cu 7664. Eugenie Bușiar a avut asigurată poziția 5 al lume în 2014. Județele Tulcea, Constanța, Brăila și Galați vor intra sub cod galben de ploi de la ora 15 până mâine dimineață la 6. De asemenea, ANM a actualizat informarea meteo emisă ieri, care anunța averse în toate regiunile. Aceasta a fost prelungită până mâine dimineață la 9. Acum în București sunt 23 de grade cel mai cald. La Cluj sunt 14, la Timișoara 16, la ora de 17, iar la Petroșani sunt 13 grade cel mai răcoare. Ați ascultat știrile DGFM, este ora 12 și aproape aproape 6 minute. Rămâneți cu Ramon Cotiza. Alexandra, mulțumim pentru informații. Începem o nouă oră cu Feli, Timpul, Mineli și ceva mai încolo avem și radio cu Rock Mafia, Friends. Hola, sunt Mineli și asculti Hola, eu vedeam La DGFM Ca să știi Hola Yo me llamo Mariola. Boy, I see you staring. You're watching every move. I can see the way falling mm. as I'm coming after you. Yeah. We can have a drink just to start a night, and I can make you want me another night. Boy, I see you staring. You're watching every move, watching every move. move. Hola. Yo me llamo Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola. Acércate sin miedo, ven aquí porque estoy sola. Oh, oh, hola, yo me llamo Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola. Acércate sin miedo, ven aquí porque estoy sola. I don't make mistakes, I know what to say. How to get my way, I know what it takes. and make me tap out and retire. Tell me, are you brave enough to come put out the fire? And I say you've been looking for the one, one oh, nana. nine. No, I'm not afraid to get it done, one oh, nana. nine. I know what to say, I know how to play. If you don't like it, tell me when to stop. Hola, yo me llamo Mariola. Ven aquí, acércate sin miedo que estoy sola. Hola, yo me llamo Mariola. Acércate sin miedo, ven aquí porque estoy sola. Oh, oh, hola, hola, yo me llamo Mariola acércate sin miedo que estoy sola, Yo me llamo Mariola Acércate sin miedo, ven aquí petrecut Doar să-mi dau voie Să iubesc, să iubesc Dar eu nu am vrut Plin de iubire și răbdare Eu te vedeam un prefăcut Mă luai în brațe și-mi spune cum nu spunea cui Lasă iubire ascult și să nu mă mint Câte amintiri frumoase Ce din când în când mă ating Tu mi-ai transformat în vale Fie Feli cântă despre timp, eu o să vorbesc despre timpul liber. Un uh, orășel german oferă cazare gratis timp de o lună. Sigur trebuie să fie o șmecherie. Îți spui la fel ca șmecheria aceea când se pun în vânzare dita mai casă la un euro, dar trebuie să vii să o renovezi, să Mă rog, să ajungi comunitatea cu niște bani. Nu, dar aici, în orășelul german, chiar se oferă cazare gratis timp de o lună. Primarul este un român, așa că o să te <laughs> întâlnești foarte bine. Octavian Ursu îl cheamă. Orașul este Girliți și uh, se face acest lucru pentru a revitaliza comunitatea, evident. Oamenii vin aici, se pot caza, caza gratis o lună să testeze dacă le place comunitatea, dacă decid să rămână definitiv, se angajează sau nu. Totul uh, gratuit, timp de o lună de zile. Uh, cei drept, uh, până acum uh, sunt vreo 5 persoane care au venit, dar sunt circa 7000 de apartamente în care nu locuiește nimeni și sunt așteptați doritorii. Uh, dacă te interesează o lună de zile de vacanță gratuită, nu e cu obligativitate, poți să te întorci după aia, da? Reține orașul Görlitz din Germania primar, un român, Octavian Ursu. Un, dos, tre, un, do... ein, zwei, trei, de fapt, că dacă am vorbit despre Germania. Sofia, ein, zwei, drei. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a. modales que no aprendiste ni a saludar. Parece que hoy me gustas un poco más. Hola. la la. La Just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it to me. I'll be good company. in. Baby, mi nombre es Jason la la. Nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte en mi diosa, mi obra de arte Dime si tú quieres, me igual cómo se hace Prendemos toda la noche y la nube cum sunt uh, numiți cei uh, care nu respectă regulile de circulație. Ieri vă povesteam despre oile de pe autostrada A2. Astăzi mergem la Vatra Dornei, unde um, este un loc turistic, iar dacă ajungi acolo ai impresia că ești într-o rezervație naturală, pentru că zeci de vaci sunt lăsate libere de proprietari și terorizează mai bine de șapte ani turiștii și localnicii din Vatra Dornei. S-au primit în jur de 170 de amenzi, uh, dar uh, primăria cere ca legislația să fie modificată ca să poată rezolva problema, pentru că ei nu pot decât să-i amendeze de fiecare dată. Un bărbat chiar a cerut ajutorul polițiștilor reclamând că este fugărit de un taur prin parcul orașului.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 Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day, the clock takes life away. It's so unreal, didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you side. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in. can go. felt so cold. When hell rains, people turn to letting go. And if you're falling on your knees, I will stitch your cuts that bleed. No rush, love, we can take this slow. If you want. you when your hands are tied. Keep calm, you'll never be left behind. I know that it's hard to take a leap of faith sometimes. But it all starts with one foot at a time. I would win a lifetime for you, never giving up, oh no. If you walk with să te trezești. Alege un tricou. Alege cu ce te încalzi. Alege ce pui în sandwich. Alege cu ce mergi la muncă. Alege unde te distrezi. Alege un telefon. Alege un serial. Alege unde pleci în vacanță. Alege un partid. Alege un președinte. La radio nu poți alege chiar orice. Miu și Striblea. Dimineața la DGFM. Ca să știi. Tu, cel care auzi acest mesaj, tu poți face diferența între un azi fără speranță și un mâine mai bun. Pe tine te costă 0 lei să ajuți. Vino la Profi, scanează bonul de cumpărături la InfoKiosk și alege unul dintre cele șapte proiecte pentru care Profi dăruiește 1.500.000 de lei. Descoperă proiectele susținute pe unmâinemaibun.ro Primești un gift card Băneasa chiar dacă e o zi obișnuită de shopping. Vino în Băneasa Shopping City în perioada 3-6 octombrie, achiziționează produse de minim 700 de lei și primești cadou un gift card de 300 de lei. Regulamentul campaniei pe www.băneasa.ro Băneasa Shopping City. All in the name of fashion. echipele de legendă și spectacolul magnific merită o imagine pe măsură. Doar la Digi 4K vezi în format Ultra HD meciurile din UEFA Europa League. Abonează-te acum la noua televiziune Digi 4K cu doar 5 lei pe lună pe digiromania.ro Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 12 și 30 de minute la DGFM. Alexandra Coravu este alături de noi cu ultimele știri. Bun găsit! Un incendiu a avut loc la o școală din Târgu Mureș. Detalii imediat. Se iau din nou la mână toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut și va ploua în toată țara în următoarele ore. Aproximativ 80 de elevi alături de profesori și de angajați de la cantină au fost evacuați din unitatea de învățământ în care studiau în urma unui incendiu. S-a întâmplat cu foarte puțin timp în urmă la școala romano-catolică din Târgu Mureș. Focul a izbucnit la subsolul clădirii la un grătar, dar incendiul a fost stins la scurt timp de către pompieri. Zece persoane au fost reținute în urma unor percheziții la o rețea de hoți. Indivizii sunt bănuiți că au făcut peste un milion de euro după ce au furat din mai multe firme de bricolaj din Franța și Belgia. Adina Leoveanu știe mai multe. Procurorii au destins în 10 județe, printre care Argeș, Brăila, dar și Cluj, Timiș și Maramureș. Grupul infracțional ar fi acționat din septembrie 2017 până anul acesta în iulie în Franța și Belgia, iar anchetatorii susțin că furau din societăți de bricolaj. Bunurile erau apoi vândute inclusiv în România. Fie intrau noaptea în magazine pe geam, fie tăiau chiar pereții ca să pătrundă în incinte. Procurorii au găsit la suspect unelte de bricolaj, dar și bijuterii și ceasuri de lux. Acțiunea procurorilor a fost făcută împreună cu ofițeri de la ambasada Franței și anchetatori belgieni. Prejudiciul se ridică la peste un milion de euro pe teritoriul Franței și la peste 100 de mii de euro pe teritoriul Belgiei. 10 suspecți au fost reținuți. Toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut vor fi reanalizate. Conducerea Poliției Române a cerut acest lucru, după ce olandezul care ar fi ucis-o pe fetița din Dâmbovița este bănuit că ar fi agresat sexual o altă fetiță în 2016. Polițiștii fac cercetări și în dosarul respectiv deschis la Iași. Adrian Zuckerman a primit avizul Senatului American pentru postul de ambasador al Statelor Unite în România, se arată pe site-ul instituției. El a fost nominalizat de președintele Donald Trump și a fost audiat în iunie de Comitetul pentru Relații Externe din Senatul American. În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe se menționează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani și vorbește fluent limba română. Sorana Cârstea s-a calificat în semifinale la Tashkent. Ovidiu Pețenghea vorbește despre parcursul sportivei din Târgoviște. Sorana Cârstea va juca în semifinale la Tashkent împotriva reprezentantei Ucrainei Zavasca. Astăzi Sorana a trecut după 7-5-5-7-6-1 de Covinici din Muntenegru. Partida a fost în direct pe sport 2 și a fost comentată de Silviu Zancu. Minge de meci. Este în teren și Sorana Cârstea ajunge în uh, cea de-a doua semifinală finală a turneului din 2019. Aici a câștigat acum uh, mai bine de 10 ani. Județele Tulcea, Constanța, Brăila și Galați vor intra sub cod galben de ploi de la ora 15 până mâine dimineață la 6. De asemenea, ANM a actualizat informarea meteo emisă ieri, care anunța averse în toate regiunile. Aceasta a fost prelungită până mâine dimineață la 9. Acum, în București sunt 23 de grade, cel mai cald. La Cluj sunt 14 grade, la Timișoara 16, la Oradea 17, iar la Petroșani sunt 13 grade, cel mai răcoare. Ați ascultat știrile DGFM, este ora 12 și 34 de minute. Rămâneți cu Ramon Cotizo. Mulțumim, Alexandra, și o știre de ultima oră. Rox- Rovana Plumb nu poate fi comisar uh, european. A mers astăzi la Comisia Juridică a Parlamentului European pentru audiere neprevăzută și uh, nu a întrunit uh, quorumul, ca să spun așa, numărul de voturi. 15 voturi împotriva ei din 24. Așadar, Comisia Juridică a pus plumb peste candidatura Rovanei. just let me say You make the baddest bitch look good any day I won't forget the day you rescued me The day your true colors came out to play Can anybody tell you You look better with your makeup on Can anybody tell you You don't matter to me anymore I was your joke, you were my heart Played me deck of cards. I see the tears run down your face. What you think my mind is gonna change? And I'm like, no, no, no. till you cry, cry back to me. Before you go, let me explain. With you, I lost way more than I. wanted to be anymore. I was your joke, you were my heart. Played me well like a deck of cards. I see the tears run down your face. What you think my mind is gonna change? And I'm like, take you back, you must be dreaming you're dreaming. And if you think I'd understand, I got no reason, no reason. And if you feel that this ain't fair, take what you're giving. And I knew there would be a time you would cry it back yeah, to me. I hope you had a good time, baby girl. We finito. You don't cross the line, so I ain't counting free throws. You put out the best of me, it's all in this verse. So I'm adding up the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it up, but now others gonna tell me how I feel. They be standing standing in the line and they know I know the deal. Real man on the track, cause I tell her how it is. Whole past is a game, so familiar with the tricks, that you knew them all. I was blind up to not to see that. You must have had a stash where you hid all the cheats at. Think you can play me, baby girl, you crazy. I was in the studio with Divi and Fady, so I had to put it down. I gotta tear you apart. That you know I had a dozen other bitches from the start.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 Nena, nena, tranquilícese. Mosty, Bull Nene. Que en la calle a nadie besé. Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Hai, vamos am la J Balvin, am ascultat la DGFM 12 și 42 de minute. Ieri am aflat despre averile candidaților la cea mai înaltă funcție în stat și, surprinzător, domnul Cumpănașu uh, mai are un pic și... Nu, ce mai are? Cred că l-a depășit pe Iohannis dacă mă uit la venituri, uh, la imobiliare, etc., etc. Colegii mei din această dimineață, Miu Striblea, Bogdan Ciuclaru, s-au ocupat un pic de domnul Cumpănașu. Am ales din matinal. Fiecare om își găsește nașul, de data aceasta l-a găsit și domnul Cumpănașu, care iată a intrat în cursa pentru președinție și odată cu această cursă, normal, trebuie să și prezinte o declarație de avere. El a reușit să strângă totuși doar vreo 20.000 de, nu, 40.000 de euro în familie acolo. Dar, fii atent, el mai a venit fii atent, știi că el nu are diplomă de facultate, dar predă la SNSPA. Păi și cum predă dacă n are? Bună întrebare, nu știu. Nici studenții n-au diplomă de facultate, deci e logic. Hmm. Dar înțeleg că l-a bătut pe Iohannis la clase. Da, are da. șapte. Deci ăștia se, joacă, se pot juca împreună, care ajunge primul la 10 <laughs> da, da. clase. Da. Ia băgați mă. Că eu cu cine votez? Că mie îmi place domnul Cumpănașul, are șapte ani la casă. Stați așa că m-am puțin scrisul. Are șapte de acasă, au 7 de case, șapte cărări. Păi bravo, bă, vedeți ce înseamnă omul cu șic. Că era să zic cu studii. Lasă pe cu studii au toți proștii, averea e bază. Domnul Strimiu, la mine în sat sunt șase case toate. Iohannisul mic îi zice. La șapte case a zis primarul că ne face oraș. Cum porașul. Ce grade are ăsta? Uh, pardon, asta, sticla. Bravo, băi, Alex, pupați-ați fruntea aia ta, lată, bogată. Ești unchiul latofundian. Auzi șapte case șapte adrese pe care să le încurci. Da, nu are stare, bre. Nu știe unde stă. Miu și Striblea, mâine de la 6.30 la DGFM. Pentru că la radio nu poți alege chiar orice. We go together Better than birds of a feather You and me We change the weather Yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for looking for you. Yeah. Don't complicate it. cry While sleeping in a bed full of lies And now that I'm older I can see why You make me feel hard Cause you had me so low, low, low You only seem tall Cause you stunted my growth, growth, growth I only wanted you cause I couldn't have you now that I know that I was in love, I was in love, I was just home. Chainsmokers și Winona Wack Hope am ascultat la DGFM. Da, cu speranța că ne auzim și mâine de la 10. Vă spun că au mai rămas fix 10 minute până la știrile DGFM de la 13. Vine și Doru Oprișan și vă conduce în această după amiază la DGFM. Și de ascultat până la fix, ca să știi, mai avem Coolio Gangs, Spell, dar și Khaled Selavi. la via take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been most of the night, look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster set tripping And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. Uh, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running. But half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. FM. Dă-te smart, cunoscător și îți iei mega televizor de la DGFM. La matinalul DGFM, cel mai deștept contează. Dacă prietenii tăi sau rudele tale contează pe inteligența ta, e timpul să o pui la treabă. Fii smartul familiei. Răspunde corect la întrebările de la Miu și Striblea și poți câștiga un televizor Smart Horizon 102 cm Full HD cu 5 ani garanție ca să știi! Psst, urmează ceva și va fi despre tine. Despre cum te bucuri de viață, despre cum te regăsești, despre alegerile tale indiferent de stare sau stil, pentru că tu te cunoști cel mai bine. Pregătește-te pentru ceva super tare. About You va fi doar despre tine, din 2 octombrie în România. About You va fi aici în 6 zile. La jurnalul de seară, subiectele noastre sunt oamenii zilei, puternicii momentului, cei care scriu istoria acestor zile. Surprindem personajele din spatele deciziilor care îți pot schimba viața. Descriem linia complicată a intrigii, manipulării, compromisului. Redăm în perspectivă întregul context. Reliefăm fiecare literă, fiecare cuvânt, fiecare informație care te poate face mai puternic. De duminică până joi, Joi, de la ora 19, jurnalul de seară lărgește perspectiva numai la Digi24. Vino la Digimobil și prinde oferta de Back to School la telefoanele Digi C1, R1 și K1 acum cu 0 lei avans și rate fără dobândă la portare. În plus, primești convorbiri nelimitate și net mobil nelimitat în rețeaua 4G cu abonamentele Digimobil Optim Nelimitat, care încep de la 3 euro pe lună cu TVA. Detalii suplimentare în magazinele Digi și pe digiromania.ro. Este la 13, Adina Leoveanu, știrile DGFM. Bun găsit, Robana Plumb. Propunerea României de comisar european a fost respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European. Viorica Dăncilă a insistat să meargă cu o nominalizare cu mari semne de întrebare și a creat o problemă pentru România. Spune europarlamentarul PNL Zigvrit Mureșan. Primarul Clujului interzice școlilor și grădinițelor să primească bani de la elevi. Plouă local acum în Banat, Crișana și Transilvania. Este așadar informația momentului la știrile DGFM. Rovana Plumb nu poate fi comisar european. Propunerea României de comisar european a fost respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European cu o largă majoritate pentru discrepanțele din declarația de avere, a declarat cu puțin timp în urmă la Digi24 europarlamentarul PNL Zicfried Mureșan. Împotriva Rovanei Plumb au votat 15 europarlamentari. Avizul pozitiv pe care doamna Plumb nu l-a obținut este o condiție este indispensabilă pentru ca audierea domniei sale în Comisia de Transport a Parlamentului European să poată avea loc. Deci, în momentul de față, Audierea din Comisia de Transport a Parlamentului European este anulată, iar președintele Parlamentului European va informa pe președintele Comisiei Europene că Rovana Plumb nu îndeplinește condițiile, nu își poate exercita funcția în conformitate cu tratatul și cu codul de conduită. Zigfried Mureșan a explicat și cum a decurs audierea de ieri a Rovanei Plumb în comisie. Din informațiile pe care le am, au fost o serie de întrebări legate de creditele pe care le-a luat doamna Plumb, unele de la bănci, dar mai ales unele de la persoane fizice. Și înțeleg că a pierdut încrederea membrilor comisiei când a fost întrebată ieri despre decizia autorității electorale de a nu rambursa cheltuielile PSD de la campania pentru europarlamentare, ceea ce îi va cauza doamnei Plumb o gaură în buget de 200 de mii de euro, fiindcă domnia sa atât a donat campaniei. Și domnia sa a răspuns, a spus că nu știe despre decizia autorității electorale. Și vă dați seama că toți membrii în Comisia Juridică au rămas uimiți. Primarul Clujului interzice școlilor și grădinițelor să primească bani de la elevi. Emil Boc a transmis o științare în acest sens pentru profesorii și directorii de școli. În document se precizează că interdicția vizează și produsele consumabile, cum ar fi săpun ori hârtie igienică. Primarul spune că unitățile școlare primesc fonduri de la administrația locală pentru a acoperi respectivele necesități. El precizează că a luat această decizie după ce a primit în mod repetat plângeri din partea părinților cărora li se cer bani la școală sau grădină. di Nizza. Turiștii care vizitează un orașel din Germania, unde primar este un român, pot fi cazați gratuit timp de o lună. Alina Vancea ne explică situația și ne spune despre ce localitate este vorba. Orașul se numește Görlitz și este locul în care s-au filmat pelicule precum Inglorious Bastards sau Grand Budapest Hotel. Numai că în ultimii ani, foarte mulți locatari, mai precis 7000, au plecat în alte regiuni unde au găsit salarii mai mari, așa că locuințele lor au rămas goale. Primarul, care este un român stabilit acolo de peste 25 de ani și ales acum două luni, vrea să aducă alți oameni în schimbul celor plecați, așa că încurajează turiștii să vadă cum este viața în Görlitz și dacă le-ar plăcea să se mute și să lucreze în orașul din apropiere de Dresda, iar pentru asta le oferă cazare gratuită timp de o lună. Inițiativa se bucură deja de succes. Până acum, peste 150 de oameni au beneficiat de oferta primarului Octavian Ursu, iar patru au anunțat că se vor muta acolo. Compania care produce de 60 de ani celebrele păpuși Barbie a lansat un nou model de gen neutru. Aceasta nu mai are trăsături specifice fetițelor sau băieților, dar vine la pachet cu accesorii și articole vestimentare specifice ambelor categorii. Nu lipsesc din pachet perucile cu păr scurt și lung, fustițele pentru fete sau pantalonașii pentru băieți. Păpușa fără gen le va permite copiilor să-și transpună propria identitate și va elimina stereotipurile privind jucăriile, explică companie americană. Imagini găsiți pe site-ul nostru dgfm.ro. Seria de 5 victorii consecutive pentru PSG nu a mai continuat. Ovidiu Pețenghia ne spune ce s-a întâmplat aseară la Paris. PSG a fost învinsă pe teren propriu cu 2 la 0 de echipa Reims într-un meci din etapa 7 a campionatului Franței. Golurile au fost marcate de Camara, minutul 29 și de Dia, minutul 90 plus 4. 2 la 0, Ulai Dia qui marque euh, un but acrobatic façon Neymar. A fost prima înfrângere după patru succese în campionat și una în Liga Campionilor pentru PSG. Echipa antrenată de germanul Tuchel joacă în direct pe Digisport 3 sâmbătă de la ora 18.30 în deplasare cu Bordeaux. Plouă local acum în Banat, Crișana și Transilvania, județele Tulcea, Constanța, Brăila și Galați vor intra sub cod galben de ploi de la ora 15 până mâine dimineață la ora 6. Cel mai cald este la București, 24 de grade. În Constanța sunt 20, la Craiova 19, în Baia Mare 17, la Sibiu, Zalău și Timișoara 16, în Arad și Deva 15 grade. 13 și 6 minute la DGFM sunteți cu Doro Prișana. Mulțumesc, Adina, bun găsit! Shawn Mendes și Camila Cabello pe început de program cu Seniorita, Naughty Boy, mai târziu la DGFM. me to black absolut previzibil. Am aflat astăzi că nu, to- nu tot ce zboară la București zboară și la Bruxelles. Adică pe aici, pe malul Dâmboviței, se pot întâmpla multe lucruri. Sunt mulți uh, șmecheri, dar uh, când încearcă să ajungă mai sus și sunt luați la întrebări de oameni din țări ceva mai civilizate, nu de prietenilor de partid brusc, li se strică șmecheria, nu mai funcționează. A, morala, că există și o morală aici, ar fi ca noi să învățăm din asta să nu mai acceptăm oameni de genul ăsta, nici pe plan local, dacă vrem să ajungem ca țările din vest, nu? La DGFM, Adele, Someone Like You, în așteptarea unor noi materiale Adele după proaspătul divorț. that you down that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. since day our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. since day. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how? never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. turning me on oh, to forget your love. no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me, so I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. DGFM este că fostul președinte al uh, Franței, uh, Jacques Chirac, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Acesta a ocupat funcția de președinte între anii 1995 și 2007, o perioadă foarte lungă. A mai fost de asemenea de două ori premier și a fost și primar al Parisului timp de 18 ani. Mai multe detalii la știrile DGFM. Doru Oprișan la DGFM. Ca să știi... țină pe loc, mie nu pasă cine Hai să ne luăm viteza, ai încredere în mine Și simt că se apropie zilele Când o să-ți fac toate poftele Când nu o să mai simți problemele Dar acum suntem în furtună Noi noi tot împreună N-are cine ce să ne spună Promit să te ține bună Până la ultimul noapte bună Ține-te bine Și parcă ieri sau alaltă ieri eram copii și ne țineam de mână în curtea școlii zi de zi Învățam, învățam, ne țineam și de prostii Dar după atâția nu mă gândeam tu tot aici să fii yeah. Și la rând, dar și la bine Când vezi că sunt la pământ sau când stau la înălțime Mă ții de mână și când te fac de rușine Motiv pentru care n-am cum să renunț la tine Hai, ține-mă de mână, ține-mă de mână bine Că am urcat o viață, dar am rău de înălțime Unii vor să ne țină pe loc, mie nu pasă cine Hai să ne luăm viteză, ai încredere în mine So me give it to, so me give it to, so me give it to, to our girls. Five million and forty naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Chanda Paul say, well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because see the girl them broke out on the floor From you don't wanna work this performer From you don't wanna man we can't turn you on Girl, make I see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steam fish, nah No green banana But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna Well, woman, the way the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh Depends on girl, you got it just out, but you know we soft, cause girl, you impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de out. Me have a flat to become a God bless out, and girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, i on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom so me crazy now. This change of it and a it and flavor show. Time for me make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't play me now, cause I'm a and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time pull I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa you can be the mom. Oh oh. When they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, how you fitting and your blouse and your fatting and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I the papa, you can be the mom. Oh, oh. I see the girl them broke out on the floor From you don't wanna work this performer From you don't wanna man where can't turn you on Girl, man I see you when them upon ya Can't stand for the long, nah Eat no yam, no steamed fish, nah, no green banana But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna Well, um, on the way the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I the papa, you can be the mom. Oh, oh. călătorii români au dreptul să circule nu cu o viteză de căruță. Am avut odată întârziere șase ore. Căile ferate astăzi sunt potașa bugetelor României. Și a plecat cu tot cu gara. Infrastructura feroviară nu putem repara de astea acum. Nici tren nu mai există, nu. Calea ferată e nefinanțată de 30 de ani. Dar unde linia ferată? Parcă a luat-o cineva inovații sunt în toate partidele de-a lungul întregii istorii democratice a României de 30 de ani. 30 de ani. 30 de ani. Căile ferate române și dragostea de șine. O campanie marca Știrile DGFM. Ca să știi. Cu Ford ești întotdeauna în centrul atenției. Conectat, răsfățat, relaxat și avantajat de etichetul Rabla cu valoare dublă numai pentru modelele Fiesta, Focus, EcoSport și Mondeo Hybrid. Vino acum în showroom-urile din toată țara și descoperă ceea ce ai tot căutat. Cele mai râvnite modele din gama Ford și un beneficiu bine meritat. Oferta este valabilă prin programul Rabla până pe 30 septembrie 2019 și se adresează exclusiv persoanelor fizice. Mai multe detalii pe Ford.ro și în rețeaua de dealer Ford. Fundația stă la baza oricărei case, dar acasă se desăvârșește numai cu acoperișul Blahotrapez. Siguranță, durabilitate, calitate. Blahotrapez. Acoperișurile mai multor generații astăzi în Universul Digi. La Digi24, de la ora 19, jurnalul de seară lărgește perspectiva asupra scenei politice cu o analiză obiectivă, dincolo de populism și interese obscure. La Digi Sport vezi fotbal cu tradiție în Cupa României. De la ora 18.45, rapid, întâlnește Politehnica Iași, iar de la ora 21.30, Metaloglobus întâlnește FCSB în direct la Digi Sport 1. Salut, sunt Adi locuiesc în sectorul 3 și n-am mai aruncat pe jos nimic de un an încoace. Nici gumă de mestecat, nici muc de țigară. Pe străzi e mai curat, n-am mai călcat în nimic ciudat. Nici amendă n-am mai luat. E altceva când ești civilizat. Bravo adică arunci la coș. Valabil și pentru voi. Află mai multe pe sectorcurat.ro Fii cu noi, nu fi gunoi. O campanie de păstrare a curățeniei. Sectorul 3. Cei mai buni. Hrănirea exclusiv la a copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. radio DGFM este la 13 și 30 de minute, Adina Leoveanu, știrile DGFM. Bine v-am regăsit, Jacques Chirac, fostul președinte al Franței, a murit la vârsta de 86 de ani. Clasa politică reacționează după ce Rovana Plumb, propunerea României pentru comisar european, a fost respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European. Sunt 24 de grade la București, maxima orei. Este informația momentului la știrile DGFM. Fostul președinte al Franței, Jacques Chirac, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de familie la Palatul Elisee. Fusese internat pentru o afecțiune pulmonară. Jacques Chirac a fost președinte al Republicii Franceze pentru două mandate la rând. Alina Vancea. Jacques Chirac a fost președintele Franței în perioada 1995-2007. A fost și primar al Parisului din 1977 până în 1995 și prim-ministru de două ori. Pe 14 iulie 2002, în timpul sărbătorilor Zilei Naționale, Chirac a supraviețuit unei încercări de asasinat din partea unui individ care avea o pușcă ascunsă într-o husă de chitară. Ulterior, atacatorul a fost găsit irresponsabil și nu a fost judecat într-un proces. Jacques Chirac nu a vrut război cu Irakul decât ca ultimă soluție. El a pledat pentru diplomație în loc de război. Este cel alături de care Franța a intrat în zona euro și tot el a redus mandatul președintelui de la șapte la cinci ani. Jacques Chirac se rătrăsese de mai mulți ani din viața politică și publică. În 2005 a suferit un accident vascular cerebral și a fost spitalizat de mai multe ori după ce a părăsit Palatul Elize. Rovana Plumb a fost respinsă de Comisia Juridică din Parlamentul European. Prin urmare, nu poate fi comisar european. La audierile care au avut loc astăzi, Rovana Plumb a avut probleme în a explica două împrumuturi care apar în declarația de avere făcută în țară, dar nu și în cea trimisă la Bruxelles. Andreea Bratu ne spune mai mult. Vorbim în primul rând despre un împrumut făcut în scopuri personale și altul pentru a sprijini campania electorală a Partidului Social Democrat la alegerile europarlamentare. Despre primul, Rovana Plumb a explicat faptul că a avut nevoie de 800 de mii de euro de la o bancă pentru construirea unei case. Cât despre împrumutul uh, realizat pentru a da acești bani Partidului Social Democrat, Rovana Plumb a susținut că a primit respectivii bani de la o persoană fizică din cercul ei de cunoștințe, nu este membru de partid, nu este nicio persoană publică și a avut bunăvoința de a o împrumuta. Nu a putut să răspundă Rovana Plumb la măsurile de despre care ar fi putut fi luate de politicieni și partide, astfel încât să nu se simtă îndatorați de împrumuturile care le-au fost acordate. Acolo Rovana Plumba a ezitat și a invocat mai multe legi. PSD are alți 10 oameni pe care îi poate propune, spune președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, după ce Rovana Plumb, propunerea României pentru comisar european, a fost respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European. Marcel Ciolacu s-a arătat rezervat în privința respingerii acesteia de către FOR, punctând importanța votului în Parlamentul European. O reacție a venit și din partea lui Victor Ponta, ce rușine pentru România, a scris pe Twitter imediat după anunțul făcut de la Bruxelles liderul pro-România. Leul se depreciază în fața monedei unice europene. Banca Națională a publicat un curs de 4 lei și 74 de bani pentru euro în creștere cu 0,04% față de ieri. Și dolarul american a crescut până la 4 lei și 34 de bani, cea mai mare valoare din decembrie 2016 până în prezent. Francul elvețian a ajuns la 4 lei și 36 de bani, iar lira sterlină este cotată astăzi la 5 lei și 34 de bani. Suntem pe locul 4 în Europa la numărul de cazuri de rujeolă raportate în ultimul an, o arată un document al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor despre care ne vorbește Alexandra Coravu. Între 1 august 2018 și 31 iulie anul acesta, cele mai multe cazuri de rujeolă au fost raportate în Franța, Italia și Polonia. În România vorbim despre aproximativ 1450 de cazuri raportate. Totuși, specialiștii de la noi avertizează că numărul real ar putea fi mai mare. Potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică, între 16 și 20 septembrie anul acesta au fost raportate 53 de noi cazuri de rujeolă în șapte județe și în București. București, iar de la începutul acestei luni până pe 20 septembrie, în țara noastră au fost raportate aproximativ 140 de noi îmbolnăviri. Rapid și Iași sunt pregătite pentru spectacol astăzi în Cupa României la fotbal. Meciul este transmis de Digisport 1 de la 18.45. Pentru antrenorul Rapidului, Ieșanul Pancu, este un moment special. Cu Iașul, cu Poliaș, o revedere plăcută. Ce repede a trecut timpul, sunt în postura de antrenor extraordinar, cum au trecut uh, ani. Aș fi preferat să jucăm aici, în regie, cu publicul aproape. E primul meci cu o echipă de Liga 1 după câțiva ani buni prin care am trecut prin, prin faliment și prin toate nenorocirile care s-au bătut asupra Rapidului. Când la Buzău, oricum am în uh, intenția mea și rămâne concretă să joace jucătorii care au dus greu până acum în cupă. Plouă local acum în Banat, Crișana și Transilvania, județele Tulcea, Constanța, Brăila și Galați vor intra sub cod galben de ploi de la ora 15 până mâine dimineață la ora 6. Cel mai cald este la București, 24 de grade în Constanța și Iași sunt 20, la Craiova, Bacău și Vaslui 19, în Sibiu și Timișoara 16, la Sinaia 9 grade, 13 și 36 de minute. La DGFM sunteți cu Doro Prișan. Mulțumesc, Adina Manuel Riva cu Miami, acum la DGFM, Nelly Furtado, tot aici mai târziu, ca să știi. where the faces have no name. I feel I am home. There's a beach in Miami when the sun is. you dance in the sand and you're not alone. There's no faces and no names. Amazon a lansat uh, noi uh, device-uri, uh, unele surprinzătoare, pe lângă o boxă inteligentă, cum se poartă acum, e la modă să ai o boxă inteligentă prin casă, pe lângă un ecran inteligent, care, mă rog, e o boxă cu ecran, a mai lansat și un inel inteligentă. Este prima dată când vedem un astfel de uh, device de la o companie atât de mare. Este un inel inteligent cu care vorbești și zici, uh, hei Alexa, mai am nevoie de un kilogram de detergent și îți face o comandă de un kilogram de detergent. Sau, uh, nu știu, îi poți da probabil și alte comenzi, are microfon, are și un mic difuzor și culmea, bateria reușește să, să reziste o zi întreagă spre deosebire de, să zicem, Apple Watch care nu reușește nici la a cincea generație treaba asta, mă rog. Au mai lansat cei de la Amazon și o pereche de ochelari, la fel de inteligență, adică vorbești cu ei, altceva nu fac, nu ți arată nimic pe lentilele respective, doar dai comenzi, înregistrezi diverse chestii dacă vrei, ceva căști și au zis că și-au refăcut și uh, niște treburi care țin de intimitate, în sensul că poate nu te vor mai asculta chiar tot timpul. heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take too far away to hold me. You know I'm the one who put you up. from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. fresh type of flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these Rose is my mini me. Body smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. Uh, I, I, I give zero. F- then I got zero chilling me, kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These uh. friends keep talking way too much. Say I should give them up. control your own. Get you the type of blow. If you wanna manage, I gotta try to go. time we met, day one. Kids in the garden playing games, having fun. Exciting and amazing, having a real friend of mine. Feel my heart beat every I ain't lying. Face to face and eye to eye using our hands to buy and supply. Chilling is cool from January to June, and we still stick together like the glue. You know the rules. Forever you and I believe it was clear. If I ever do fall, I could counter you with no fear. Running out of time, I see who's fake. Alone without protection from all them snakes. All for one, one for all. I was told black, white, yellow. If you're young or old, nine is in the house to let you know what I see is how I feel, and damn, I'm alone. at night after a fuzzy fight. Tears in my eyes, I'm a man looking for the light, darkest of path. He will rescue me, the Lord is my shepherd. I'm cold body him, you say, whom shall I fear? Except the G.O.D. Thank you for the blessings and the skills on the MIC. Five years, we know there's no dignity, free at last. See the light in me, what goes up must come down. I'll be around when you heading towards death town. Always look forward, hardly never look back. So many tears and the snakes on my jack. Now I'm riding in my big fat ride. Your ass is late, so look for the line. Nana in the house to let you know what I see is how I feel. So leave me alone. I'm lonely, lonely. in my way. Oh, Lord, come help me, please. I did some bad things in my life. Why can't you rescue me? you you got all I need. I know I got to pay the Știm deja că se încălzește clima și asta înseamnă că ghețarii vor dispărea, dar ne gândim uh, la treaba asta ca fiind uh, ceva care se întâmplă așa foarte încet și oricum e undeva în plan îndepărtat, dar uh, nu e neapărat așa. Iată, în prezent, în Italia, s-au, s-au făcut evacuări din cauza ghețarului Mont Blanc Ghețarul ăsta începe să o cam ia la vale din cauza încălzirii globale și face asta chiar acum, rapid. Bine, nu chiar totodată, dar oricum. Cuvinte, nu mai am cuvinte ascultă inima, știi că inima nu minte Bate cât de tare bate și dacă mâine pleci o să rup în jumătate Am fost bun, am fost rău, dar fost al tău Te iubesc și acum ar dormi Dumnezeu Am nevoie de tine ca de aer oh, oh, oh, oh. Mai stai Nu știu nimic de ce nu să uite Iartă tot ce-a fost, tu iartă Ceartă-mă, iubește-mă, dar nu pleca vreodată Am fost bun, am fost rău, dar am fost al tău Te iubesc și acum martor mi-e Dumnezeu Am nevoie de tine ca de aer Orice început are și un sfârșit Nu cred în vorbele astea, încă nu-i momentul potrivit Îmi spui că nu iubire, că ne-am obișnuit Că dragostea e oarbă atunci cum de ne-am găsit Noi suntem la fel, un cuplu rebel și încă mai sper Că într-o zi cu soare am să spun pe deget un inel Așa că mai stai și tot ce visai de acum poți să ai Grăbește-te că pierdem și ultimul tren Așa că hai Facebook, dar nu știi când. Știi că se dă cu bicicleta, dar nu știi unde. Știi sigur însă că e la radio. Lucian Mândruță la DGFM. De luni până vineri, de la 4. Ca să știi. când nimic nu lipsește, mâncarea bună este viață bună. Între 27 și 30 septembrie, la Kaufland ai lămâi la doar 5,55 lei kilogramul și făină albă de grâu superioară țara mea la doar 1,49 lei punga de 1 kilogram. Kaufland. Și săptămâna ai bună! Vă place să vă jucați alături de copii prin frunzele din grădină, dar și să-i ajutați să le deseneze. Iubiți să petreceți ziua alături de cei mici în parc, dar și să faceți împreună temele pentru școală. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai scaun ergonomic cu brațe golf la doar 169 lei. În plus, cumperi în 12 sau 20 de rate cu 0% dobândă prin card de credit bere de finanț până pe 31 decembrie. Detalii în magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Cutiuța muzicală prezintă Secretul pălăriei fermecate. Toamna aceasta, DGFM deschide porțile Palatului Copiilor din București, duminică 29 septembrie. Hai copii să dansăm și să ne distrăm! De la ora 11 vă spunem Secretul pălăriei fermecate. Un spectacol unic pentru voi copiii, eroii noștri preferați. Vă așteaptă în lumea poveștilor magicianul cel bun și pălăria lui fermecată. Secretul pălăriei fermecate. Magie muzicală recomandată de DGFM. Activează factura electronică Digi în perioada 2 septembrie-31 octombrie și poți câștiga o vacanță în Egipt. Intră pe digiromania.ro, secțiunea contul meu și selectează factura electronică. Poți câștiga unul dintre cele mai tari premii, 5 mini-drone, 5 telefoane Digica 1 sau Marele Premiu. O vacanță exotică pentru două persoane în Hurgada, Egipt, la un hotel de 5 stele în regim ultra all-inclusiv. Activează factura electronică și noi te activăm cu premii de vacanță. Urmează ceva și va fi despre tine. Despre cum te bucuri de viață, despre cum te regăsești, despre alegerile tale indiferent de stare sau stil, pentru că tu te cunoști cel mai bine. Pregătește-te pentru ceva super tare. About You va fi doar despre tine, din 2 octombrie în România. About You va fi aici în 6 zile. 14, Alexandra Corabu, știrile din GFM. Bun găsit, opoziția reacționează după ce Comisia Juridică din Parlamentul European a respins o perovana plumb propusă în funcția de comisar. Sunt probleme cu aeroportul din Iași, detalii imediat în jurnal. Și peste o oră intră în vigoare un cod galben de ploi în patru județe. DICOT ia în calcul deschiderea unui dosar penal pe numele lui Tonel Pop, avocatul familiei Melencu. Anunțul a venit chiar de la el, care a precizat că procurorii au comunicat această posibilitate, iar acuzația ar fi de obstrucționarea justiției. Asta dacă Tonel Pop nu o va convinge pe Monica Melencu, mama lui Izei, să permită prelevarea noilor probe biologice. Avocatul a subliniat că nu a sfătuit familia Melencu să nu se prezinte la DICOT. Vă reamintim, mama lui Izei ar fi trebuit să meargă astăzi la sediul din București, dar nu nu s-a prezentat. Liberalii reacționează după ce Rovana Plumb a primit un vot negativ în Comisia Juridică a Parlamentului European pentru funcția de comisar pe transporturi. Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a cerut premierului Dăncilă să nu mai facă nicio propunere pentru această funcție fără a se consulta mai întâi cu președintele Iohannis și cu Parlamentul. Comisia pentru Afaceri Judiciare a decis cu unanimitate de voturi să trimită o scrisoare Comisiei Europene în care să informeze asupra faptului că există conflict de interese în cazul Rovanei Plumb Columb și că nu poate fi comisar european. O reacție a venit și din partea USR. Partidul condus de Dan Barna i-a cerut din nou demisia Vioricăi Dăncilă, căreia i-a solicitat să își asume răspunderea pentru nominalizarea și respingerea Rovanei Plumb. În plin scandal legat de autostrăzile care ar trebui să lege Moldova de restul țării și care nu există, e scandal și pe tema aeroportului din Iași, în Consiliul Județean. PNL îi cere socoteală directorului pentru pierderi de milioane de euro și pentru problemele cu Agenția de Integritate. De altfel, numărul pasagerilor din aeroportul Iași scade pentru prima dată în ultimii șapte ani, transmite corespondentul dimineața iași.ro Denisa Grigoriu. Aleși PNL susțin că până acum trebuia să fie gata platforma de la aeroport, dar din păcate abia acum începe construirea ei și cer explicații. Cătălin Bulgariu spune că proiectul platformei pentru aeronave e în grafic și că în privința procesului cu ani în care a pierdut în primă instanță, așteaptă motivarea judecătorilor. În replică, fostul director Marius Bodea spune că aeroportul Iași pierde peste 4 milioane de euro anual pentru că S-au închis din 2015 până acum 9 curse externe. Aeroportul Iași ar avea datorii de 6,7 milioane de euro și potrivit unor surse ar putea fi închis. De la bună dimineața Iași a transmis pentru știrile DGSM Denisa Grigoriu. Cel puțin 137 de milioane de euro costă grevele piloților de la British Airways. Atât va pierde compania din profit după ce piloții au oprit activitatea două zile la începutul acestei luni. Vă reamintim, ei sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de lucru și intenționau să mai organizeze o grevă mâine, dar au anulat-o pentru a avea mai mult timp pentru negocieri, doar că momentan nu au avut loc alte discuții. Din cauza grevei din 9 și 10 septembrie, peste 2300 de zboruri au fost fost anulate. Facebook pregătește lansarea unui spațiu social virtual care va putea fi accesat prin intermediul căștilor de realitate virtuală. Este vorba despre un spațiu în care oamenii se pot întâlni și crea propriile spații de interacțiune. Alina Vancea ne